alhamdulillah na hamaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udhu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin thumma amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addinin mu na musulunci muna yin karatu a littafin al'adabul mufrat wallafar abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimuhullahu ta'ala littafi ne wanda yake karantar da mu ladubba na addinin musulunci idan ba manta ba makon da ya gabata mun fara karatu a ɓangaren da yake magana akan ladubba na bakunta ladabin bako da kuma ladabin wanda aka je gurinsa mun tsaya ƙarshen babi na 313 ƙarshen hadisi na 743 don haka a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba a farkon hadisi na 744 a farkon babi na 314 babu idha asbaha bil fina'ihi ko bi fina'ihi to ya ce wannan babi zai karantar da mu idha asbaha bi fina'ihi idan bako aka wayi gari ya isa kofar gidan wanda ya je mabakunta din fina shine kofar gida to idza asbaha ai idza asbaha dhayf bi fina'ihi idan bako aka wayi gari gashi har ya iso bakin kofar gidan wanda ya je wurin sa mun gane abinda malam zai so fitar mana anan shine hukuncin bako in ya zo shin wajibi ne a karbe shi koko musu habbi ne to imamul bukhari sai ya kulla wannan babin inda anan ne yake son ya tattauna mana cewa idan ba ko ya riga ya iso kofar gidan wanda ya je wurinsa to ina hukuncinsa malam yace babu idza asbaha bi fina'ihi qala al-bukhari haddathana abu nu'aymin qala haddathana sufyan an mansurin an sha'abi an al-miqdam abi karimata قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق الضيف حق واجب ala kulli muslimin faman asbaha bi fina'ihi fa huwa dainun alaihi in sha'a fa in sha'a iqtadahu wa in sha'a tarakahu to wannan hadisin an karbo shi daga migdam abi karimata ash-shami kala yace kala nabi sallallahu alaihi wasallam kaga sahabi ne kenan biƙidam abi karima ashami ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce manzala ya ce lailatu daifi haƙƙin wajifu lailatu daif daren bako ma'ana ranar da bako zai waye. ga a gidan mutum da daddare to wannan haƙƙi ne na wajibi ala kulli muslimin akan kowane musulmi ya ciyar da wannan bakon ya ba shi wurin kwana mun gane adama shi ne liyafa ne a ba shi wurin kwana a ba shi abincin da zai ci wannan haƙƙi ne wajibi akan musulmi in ji manzan Allah na haka faman asbaha bifi na ishi. duk wanda ya wayi gari ya samu kan shi a kofar gidan shi shiwa wanda ya je wurinsa to fa huwa dainun alaihi to wannan fa ya zama kamar wani bashi kan wannan mai gida fa huwa dainun alaihi ay dainun ala sahibid dar ya zama kamar bashi a wuyan mai gidan in sha'a in shi baƙon ya so ya zama bashin to haka zai zama bashi da haka fa'in sha'a ku. in ya so shi wanda ya je bakunta din ya nemi a biya shi ya nemi a ba shi haƙƙin bakunta wa in sha'a in kuma ya so ta raka husa ya bari mun gane sai ganin sai ya bar shi shi kenan kenan idan ya riga ya zo kofar gida <clears throat> to mai gidan bai da ikon ya ce ya koma kamar bashi ne da haka idan bako ya so ya nemi haƙƙinsa sai ce wa mai gidan to ni baƙonka ne dole ne ka bani wurin kwana ka bani abinci in ya so kuma yana da wani wuri inda zai sabkatu shi kenan sai ya masa ban kwana ya ce ni na tafi wurin da zan kwana mun gane wannan hadisin kamar da na yi ishara a farkon karatunmu yana daga cikin hadisan da malamai suke kafa hujja da su wajen cewa baƙunci wajibi ne mutum ya kyautata mu bako kamar yadda muka wuto a hadisin baya din can kwana ɗaya da yini ɗaya. daga nan kuma akwai kwana uku na liyafa shi kuma mustahabbi ne to daga nan duk abin da ya biyo bayan wannan shi kuma sadaka ne amma wannan din kamar wajibi ne wannan hadisin ya nuna haka a fili mun gane kuma cewa mutum ma zai iya neman haƙƙinsa ya ce kai ka bani abinci mana ka bani wurin da zan kwana kamar bashi da yadda ka san mai neman bashi zai tambayi wanda yake bi bashi kai ina kuɗi na to haka shi ma ba ko zai iya ce ma wanda ya je wurinsa ina wurin da zan kwana ina abincin da zan ci mun fahimta ya zo a cikin aunin ma'abut an hakaito maganar imamu suyudi yake cewa amfalu hadal hadis kanat fi awwal islami hina kanat biyafa wajibatun wa qallu sika wujubiha shi Imam suyudi ya tafi akan cewa an soke wannan hadisin da irinsa domin liyafa ko karɓar bako mustahabbi ne amma kaga anan zahirin hadisin ya nuna wajibi ne da haka shi imamu suudi ya tafi akan cewa ire-iren waɗannan hadisin a farkon musulunci ne amma daga baya Sai sun zo wanda suka share su suka nuna cewa yanzu bakon ta karɓar bako ba waji wani Habbi ne mun gane amma al'imamin nawawi ya raunana wannan magana ta imamu suri waƙadda afan nawawi hadar ra'ayi imamun nawawi ya ce wannan magana tana da rauni kenan shi a wurin imamun nawawi har yanzu yannan hukunci yana nan wajibi ne al'imamul khattabi rahimullahu ta'ala yana cewa wajhu dalika annahu ra'aha haƙƙan min ɗariƙil ma'rufi wal'ada ada al mahmuda wa lam yazal qirab wa husnul ƙiyami alaihi min shiyamil kiram wa adati salihina wa manil kira mazmumun alal alsuni wa sahibu malumin faƙad ƙada sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyukrim dayfuhu imamul khattabi ya goyi bayan imamun nawawi da imamun nawawi ce waccan magana ta imamun suyudi tana da rauni sai shi imamul khattabi yake cewa dalilin da ya sanya imamun nau'i yake ganin waccan magana tana da rauni domin abu ne sananne a addinance ya ce kai har da al'ada kyakkyawa da girmama bako da tsayuwa akan al'amarinsa wata ɗabi'a ce mai kyau sannan tozarta bako da ƙin kulawa da shi wani abu ne wanda yake abin zargi sai ya ce ga shi kuma manzan Allah yana cewa man kana mini billahi wal fal akhir falyukrim fahu kamar yadda muka hutu a baya mun gane sannan cewa da manzan Allah yi lelatu zaifi kaga yace haƙun wajibun kaji haƙun wajibun ta haka suka ce wal hadisu asraha dalilun ala wujubi biyafa wadda hadisun ya bayyana a fili cewa wajibi ne mun gane wajibi ne da aka zance mafi inganci na malamai shine idan mutum ya yi bako aladabi na musulunci to wajibi ne ya karbe shi kuma ya ba shi abincin da zai ci skana ya ba shi wurin da zai kwana aƙalla kwana ɗaya yini ɗaya da dare ɗaya da yini ɗaya mun gane hilatul wannan hadisin hadisi ne sahihi yana cikin musnad na Imam Ahmad da Imam Dabarani a cikin littafin sa Al-Kabir Muhammad Nasiruddin Albani rahimullahu ta'ala ya sa haji ce hadisi ne ingantacce asihul adabil mufrad Na, wa alaikum salam na'am sai dai to a kaga ba bakonka ba ne bakon wancan tunda ba wajen ka ya zo ba nan ana maganar wanda ya zo wajen ka shi yasa ya ce iza asbaha bi fina'ihi ka gane shi ma sai ya iso gidan naka idan ya zo kofar gidanka ce to kamar ba shiwa hmm. ce a tunda ba wurin ka ya zo ba ba kai ke da wannan haƙƙin ba wancan wanda ya je wurinsa shi ke da wannan haƙƙi kaga kai in ka masa kyautatawa ce in ba kai masa ba ka da laifi saboda ba wurin ka ya zo ba mun fahimta <laughs> ta Allah sabu da su malam ya ce babu idan asbaha fi mahruman babi na gaba zai karantar da mu idan bako ya kasance maharuman an hana shi bakunta kaje ya je wuri ba a ba shi abinci ba a ba shi wurin kwana ba ya bako zai yi mun fahimta idan asbaha abbaif maharuman قال البخاري حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب an abil khairi an uquba ibn amir radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah innaka taba'afuna fananzilu biqaumin fala yaqruna fama tara fi dhalika faqala lana in in nazaltum biqaumin fa'amira lakum bimayen bagi liddaif faƙabalu fa'illam ya fa'alu faƙuzu minhum haƙa daifin ladiyan bagi wannan hadisun an karɓo shi daga uku batu ibn amirin radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda sahabi ne ƙala ya ce ƙuntu ya rasu da allah ya ce na ce wa annabi ya manzan Allah innaka fanan fananzilu biqaumin fala yaqruna yace manzon Allah kakan aike mu garuruwa ko dai kai sako ko yaƙi ko ko da'awa a wani hau zalika ko makamantansu idan muka je mukan sauka garin waɗansu mutane fala ya ƙaruna ba sa sabkar da mu ya ƙaruna ai zai la funana ba sa bana bakunta ba sa safkar da mu ba sa ba mu wurin kwana ba sa ba mu abinci ma tara fi zalika wa manzan Allah to manzan Allah ya kake ganin za a yi in mun ƙara zuwa irin wannan wurin faƙala na sai manzan Allah ya ce mana in ji uqubatu ibnu amirin manzan Allah ya ce in zaltun bi ƙaumin in kun je garin mutane kun sauka umira laukun 'yan bagi libbaif suka ba da umarni a kawo muku duk abin da ya kamata a kawo baƙo mun gane aiminal ikrami min da'amin wa sharabin wa ma uhuma sun kawo musu abinci sun kawo musu abin sha duk abin da ya dace a kawo Magala ce faƙabilu ku karba. mun gane haka ya ce ko nuhu ku ƙarba fa'illam ya fa'alu to yanka ba su gawa muku ba manzan Allah ya ce faku zumin hum haƙƙar daif ku kwata da ƙarfi haƙƙin baƙunta da ke wuyansu alladhi yanbaghi lakum abinda ya kamata a ce sun kawo muku <laughs> haka annabi ce musu قال الحافظ ابن حجر يتي ظاهر هذا الحديث ظاهر wannan hadisin anna qurab dayf wajibun ba baƙon abinci da sauransu wajibi ne wa al manzula alaihi lawimta na amina biyafa ukhizad minhu qaharan sannan yace shi wanda aka je wurin sa baƙunta, inda zai hana ya ce uku zanmin haran ya halatta a karba daga wurinsa da ƙarfi haka ibn hajjarin ya fada mun gane bayan da ya kawo wannan sun mazakara ra'ayil jamhur annaha indahum sunnatun mu'akkada shi ibn hajjarin da ya wannan ya ce to shi zahirin hadisi kunga zahir wa zahirwa hadal hadisi ya ce zahirin hadisin yi ma bako abinci da ba shi wurin abin sha da sauransu wajibi ne kuma zahirin hadisin ya nuna in bai bada ba a karba da to sai ce amma sun tafi akan cewa sunnatin mu'akkada sunna ne in kawai an ce sunna ne kaga ba za a ce a karba da karfi ba to wannan hadisin shi ya za a yi da shi wa bayyana ijabatu ijabatuhum an hadal hadisil bab bi ajwaba adidatun da aka yi masu maganar wannan hadisin sun yi kokarin bada amsa da amsoshi masu yawa a rajjaha min ha amma daga cikin amsoshin da suka bada shi ibn hajarin sai ya rinjayar da wannan cewa hamlu zalika alal mustarrina wannan hadisin yana magana a kan wanda yake mabukaci ya taho yana bala'in jin yunwa bai da kokobo kuma duk garin ba wanda ya sani sai wannan kuma ya zo wurin shi ya kamata ya hana shi to suka ce idan irin wannan yanayin ne mutunan nan in ya ga abinci a gida yana ya dauka ya ci kawai bai laifi ba amma idan ba irin wannan yanayin ba ne ba ba mutsar ba ne ba mabukaci ba ba ilima yana da kudinsa ko yana da wani ya sani ko yana da kudin da zai je kama hotel ya zo ba a bashi ba sai ya ban kwana ce to sai an ji ba sai zai abinci ya ci mun gani ya zo a cikin aunin mabut yake cewa wa'alam annab biyafa laisar biwajibatin inda jumhurin ulama lakin zahabal ba'adu ila wujubi hali umurin ya ce jumhurin malamai sun ce biyafa mustahabbi ne amma ya ce wasu malamai sun tafi akan wajibtinta saboda waɗansu al'amura dalilan wanda suka ce wajibi ne suka ce na farko ibahatul uquba bi akhzil mal liman taraka zalika wa hadha la yakunu fi ghairi wajibin suka ce makalli hadisin nan manzo Allah ya ce a kwata da karfi wa nau'i ne na uquba a amshi dukiyar mutum da karfi ko a amshi abincinsa nau'i ne na uquba to ba ka ayin uquba a musulunci sai idan an bar abin da yake wajibi dalilinsu na biyu suka ce maganarsu ta biyu kaulihi manzan Allah ya ce fa masu wa zalika sadakatun in kun tuna hadisin baya ko kwana ɗaya ce mi ijaza kwana uku liyafa sai ce mi fa masu wa zalika sadakatun kenan na farkon mine ne eh? wajibi ne kenan fa innahu husarihun annama qabla zalika gairu sadakatin bal wajibin shar'an shi wannan yawon da ke nan na farkon wanda aka fara fada shi ba sadaka ba ce ba don ko ba sadaka ba ne ba ya zama mai wajibi wasalis ƙaulu su na uku maganar su suka ce lailatul daif haƙun a wannan hadisun ko lailatul daifi haƙun wajibun haka ne sai ya ce fahar tasrihun bil wujub wannan ba kaga ya bayyana a fili wajibci wa kanat ahadisu biyafa mukhassasatun li ahadisi hurmatul amwal illa bi dibatil anfusi wat tafsil to akwai hadisan da suka zo suka hana a kwaci dukiyar mutum ko a dukiyar mutum ba tare da saninsa ba to wannan hadisan sun yi taksisin wancan ya nuna banda wajen liyafa ana iya karba mun gane to ya ce kuntuwa haza huwal arjihu wallahu ta'ala a'lam wannan kuma shine zance wanda shi mai wannan littafi mai sharhi yarin jayas ya ce Allah shi ne mafi sani mun fahimci wannan to Allah samu dace a ɗabi'a zai wahala ba ko zo a hana shi abinci ko ba haka ba a hana shi ruwa a hana shi wurin da zai kwana kuma bakon da ya cancanci a bashi zai wahala za a ga mutum ko bai da shi ya fita yana wallahi bako ne san yadda zai dai kada a ji kunya so kaga al'ada da addinance ba a tuzarta ba to duka wanda ya je wurinsa bako yake bashi ya kamata ma an ce a ba a ce a ba. allah shi da mu to dan haka da wannan bayanin imamul Bukhari ya kawo waɗannan babuka guda biyu dan ya rinja da cewa wajibi ne diyafa mun gane babu kidmatin rajulid dayf bi nafsihi na'am suna mm. eh. mm. ne da a rai ba haka zai yi ba ba haka zai yi ba to shi bakon mai abinci ne <laughs> ba bakon ta bane ba ba haka ya kamata kamace ba abinda ya kamata ya yi ya je ya nemi tallafi bai san kowa ba a garin ko da masallaci ne ya je ya sami liman ya masa bayani ce to ka gani ba ne a guzirina ya kare abincin da zan ci ma nan ba ni da kudin ina so a taimaka min a sai abinci sannan a bani kudin mota in isa garinmu haka ya kamata ba shi ne makaranta ba zakka ba akwai dukiyar zakka sai a dauka ciki a bashi kuma shi ibn sabil ko mai kudi ne a garinsu domin ai mai kudi zai iya yin tafiya kudin su zube misali to in za a bugo waya a bincika garinsa a ce kai ai mai kudi ne fa wannan mutuna a nan garin ya cancanci a taimaka mashi saboda a wannan lokacin da zai su to amma kun lura da ci gaban da duniya ce technology da sauransu za ka iya bugo waya za a iya tura ta waya ta account in kana da shi to duk waɗannan abubuwan yanzu mutum ya tafi bakunta shi sa aka ce duniya ta koma gari daya kana lagos amma da ka san kana ku. don za ka iya magana da duk wanda kake so ka yi magana da shi a ku, ko ba haka ba in wani sako za a tura ma za a tura maka shi za ka iya soka kai fa kana nan ka tura a soka a lagos hannun za a kawo maka su a gari duniya ba ta zama gari ɗaya ba to ta zama global village yadda suke cewa to kaga irin wannan yanayin sai ga mutum yana bakunta amma ya fi wani ɗan garin ma samun nasuwa <laughs> ko ba haka ba amma wa ma'a zalika in za a samu irin wannan yanayin ya cancanci a taimaka masa to amma ba wajen mai abinci zai je ya ce ba kawai ya ce shi ba kore <laughs> ya je ya nemi tallafi ya nemi gudunmuwa ka gare haka ake

kuma katsi da muke so mu taho muka taho sai da muka zo zariya karfe daya ta ɗan wuce sai muka yi shawara muka ce kai mu yi haƙuri da Allah amma ba wai don wani rashin security ba a lokacin kawai haka nan dai muka yi shawara muka ce kawai da Allah mu samu wuri mu nan zariya da safe sai mu wuce amma imam ikara lokacin yana raye sai muka buga mashi waya sai malam ga munan zariya dare yayi karfe daya muna san mu kwana da safe sai mu wuce sai ya ce ku yi haƙuri bangare amma zan kira ku kuma mitin nike to sai ya kashe waya to muka dan jira ya kira mu ya ce ga inda za mu je a ba mu wurin kwana sai bai kira ba muka sake buga wayar shi sai mu ta kashe gila cajin shi ya ƙare ko kuma mitin ɗin da suke da yayi warantin ya kashe waya to kaga sai muka zama stranded <laughs> to sai muka ce to yanzu dai mu fara cin abinci tukun akwai wani hotel da muka bincika duk ba inda ke da wani abinci sai wani hotel muka shiga don muka tera sauran ɗinsu wani shagalinku to kaga mu mun yi wata ya kamata in muka je mu tambaye su nawa abincinku yake kawai sai kowa ce a zuwa biya eh, kowa ce kawai a zuwa bashi akwai wannan marigayi malan ado dan agaji din da mai jiki na tare da shi lokacin to shi ya ce a zuwa mai tori kowa da ya ce a zuwa mashi sai da muka ci gama sai muka ce to yanzu nawa mu hudu ne sa ka ce to kudinku dubu hudu lokacin yana gaya maka an dan daɗe fa za a shekara ta kai goma sha biyar ina ce ko na abu kamar haka ne a lokacin wajen malar rabi'u daura muka ce kaga shi kan shi shekara shi nawa da rasuwa to kaga a lokacin dubu hudu kudi ne fa sosai a lokacin a ce ka ci abincin dubu daya abin magana ne mara ado ya ce kai jaba ni wa da ci <laughs> suka zai tuwa haka ake sai da shi na ce a ba mu da damar yin wata magana nan mu da muka zo ba mai tambaya ba shine kuskurenmu sai to amma yanzu ci tuwa kawai sai ba da naira dubu na ce a ce ka daga kaci eh, lalle ta <laughs> to muka yi to haka nan dai muka dai daure na ce ba mu da wani dalili na wuha ai gara mace tun da dai allah ya taimake mu akwai kudin a hannunmu na ce to kala ya sa an dace ya samu taimakon da yake so malam ya ce babu kidmatin a abdaif bi nafsihi babi na gaba zai karantar da mu halaccin mutum ya yi bako ya masa hidima bi nafsihi da kansa shi mai gida mun gane ya zo ya zuba masa abinci ya kawo masa ruwan sha ya zuba mai ya shi ne hidimar da ya shi gyara mai ya shimfidarsa da yana daga cikin hidima to mutum ya ma bako hidima ko da kawo mace ce ya halatta kamar da za mu gani قال البخاري حدثنا يحيى ابن Bukairin قال yaqub ibn abdurrahman an abi hazimin ƙala. sami'tu sahal ibn Sa'adin anna aba usayd as-sa'idi da annabiya sallallahu alaihi wasallam fi ursihi wa kanat imra'atuhu khadimahum yawma izin wa hiya al-urus فقالت أو قال أتدرون ما أنقأت لرسول li صلى الله عليه wasallam an qatulahu tamaratin min al-layl fi taurin wannan hadisin an karbo shi daga suhailu sa'ad ibn sa'ad afwan an sa'ad ibn sa'ad yake ce mana anna aba usaid as-sa'idi da annabi sallallahu alaihi wasallam fi ursihi yace ah, usaidu as-sa'idi aba usaid as-sa'idi ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam fi ursihi lokacin da ya aure ya gayyace shi ya zo gidansa ya ci abinci wa kanat imra'atuhu khadimahum a ranan nan da ya gayyato su matar shi wannan mutunan amarya kenan ko to ita ta yi musu hidima ita ta musu hidima mun gane ita matar ita ta yi musu hidima shi ne yake cewa wakanan imra'atu khadimahum yawma izin a wannan ranar ita matar ita ta yi musu hidima ya ce wa hiyar arus kuma ita ce amarya din ita ce amarya din al'arus ana cewa namiji ana cewa mace haka kama azzauji ne mun gane a lokacin wahiya al'arus ita ce amarya ita wannan mata amma kuma ita ce musu hidima menene hidimar da ta yi musu ita ce zuba musu abinci da zuba musu ruwa kuma kamar yadda ya zo a wata ruwa manzan Allah ma ba shi kada ya je ba ya je tare da waɗansu habbansa mun gane sai suka zazzauna sai shi angon ya zo ya zauna shi ma matar duk ta zo ta zuba masa abinci ta zuba musu a ruwan sha mun gane shi ne mahallin shahid kuma kaga ita ce musu hidima <coughs> to shi kenan sai mata take cewa wakarar imra'atu khadimakum yawma izin wahiyal arus faqalat aw qala matar ta aw qala koko shi angon shine yace yace atadaruna ma an qa'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kun san abin da muka yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama liyafa da shi a wannan daren ka kamar sun ce ban sani ba sai ta ce an ƙatu huta tamaratin minan laili fi taurin mun shi ko mun masa liyafa da wani tsimi na dabinnai minan laili wanda aka tsima cikin daren domin idan ya daɗe yana iya juyawa ya zama tuwa sha zai ba da maye mun gane saboda dabino ma akwai alkohol cikinsa ana yin giya da shi yana ba da maye wani lokaci to idan aka sama shi aka jika shi in ya ɗauki lokaci yana iya buga suwa to shi yasan ya ananta ce tsimin nan cikin daren suke shi da aka bai yi daɗe wadda zai bugar ba mun gane ta ce fi taurin a cikin wani ɗan a taur sun ce mazubi ne ko na azurfa ko na tagulla wani lokaci kuma ana yin shi da ƙarfi yana ɗan girma haka za a iya alwala da shi to ciki suka jika wannan abin gaɗin da manzan allah ya zo sai suka ba shi suka yi mai liyafa da shi tare da sauran sahabban da suka zo tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam mun gane a nan kun ga wannan shi wannan dabinan manzan allah ɗaya suka shirya mashi domin kaga cewa ta yi a ta daruna ma an ka'atu ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan banda sauran mutane wanda suka zo tare da shi da wannan ne imamun nawa yake cewa a cikin wannan akwai jawazu taksisu sahibu ta'am ba'dil hadirina bi kafirun min al daam wa sharaf idza lam yata'adda al-baquna li'ishin li'itharihim al-mukhassas li'ilmihi aw salahihi aw sharafihi aw ghayr zalika imam annu ce wannan hadisin ya nuna idan mutum yayi yi baki kamar su biyar haka ko su bakwai to yana iya kawo musu abinci iri daya to babu laifi in ya keɓe wani mutum da wani kamar nan yadda suka keɓe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya ce da sharaɗi in wannan keɓewar da aka yi ma wannan ba za ta cutar da sauran ba ba za su ji sun damu ba kuma ana ba mutum wannan ne ko dai saboda iliminsa ko salahar shi ko kuma wata kaka wadda yake da ita akan sauran mutanen mun gane sannan wannan ya nuna mana halaccin ta sabu abokan mijinta wanda suka zo ta zo da su hijira da kanta mun gane ko da kawo amarya ce muhammad da albani rahimullahu ta'ala a littafin sa'ada bu zifaf ya yi wannan bayanin ya ce wala ba a samin an taƙuma ala kidmatil madawina al'urus nafsiha idan kanat mustatiratun wa aminatun alfitna ta yi ta musulunci kuma ba wata fitina wadda ake jin tsoron za ta yi afkuwa albani ce babu laifi shin yara ango abokai sun zo ita amarya ta zo ta zuba masu ruwa ko ta zuba masu abinci babu laifi ita da kanta mun fahimta to kaga wannan amma mutum hidima mutum yayi hidima da kansa kenan wannan hadisin hadisi ne sahihi hadisi ne ingantacce albani karanta shi a sayul adabin mufrat farikun sayar hmm. hmm. ba ga shi ba shi ne ake amma da sharaɗi in su sauran ba za su cutu ba ka gari in an gaba za su cutu ba ba za su yi tsaye gumi ba ba za su ce mu an fifita mu ba babu laifi ka gari ko kuma shi wanda aka fifita ɗin ce a ba komi a ba kowa to wannan babu amma in ba za su samu damuwa ba wani abin ga sun san waɗancan sun fi su misali shine kamar da aka ce ko dai saboda ilimi ko saboda wata daraja da Allah ta'ala ya ba su shugabanci ko wani abu makamancin haka babu laifi hmm. ya ba yan high table wani abu daban nan kuma yan ƙasa a ba su wani abu daban misali su yan high table a kawo musu ruwa na roba swan faro ko wani abu kamar haka na su kuma nan na ƙasa a raba musu fiye wuta adon ruwa ne yago <laughs> yawa a wasu na kwalba ko yawa ko ba wani abu nan ma damar dai su waɗannan ba za a samu wata damuwa ba allah samu dace babu man kama ila baifi ila baifihi da aman fa kama yusalli babin wanda ya kawo masa duk abin da zai ba shi faƙama yusalli ya ce mai ci shi kuma sai ya koma gihe guda ya kabbara sallah ya halatta? eh? ya imamul bukhari ya ce wannan babin zai karantar da mu mutum ne ya yi bako sai ya gabatar mu bakon nan duk abin da ya kamata a kai masa abinci da sauransu faƙama yusalli shi kuma sai ya koma gehe guda sai ya kabbara sallah mun fahimta daɗin musulunci shi komi abinda ma baka tunanin za a mai babi sai a mashi babi ka yi bako ka kawo shi ɗaki tuwa daga abinci ga ruwa masha Allah amma ni da labaran yi shafa'i da wutiri sai koma gehe guda a kabbara shi yana cin abinci kai kana sallah ya halatta eh <laughs> za mu ga amsa ko yanzu wannan yin ko rashin yin sai an kawo maka hujja da an ce ga hujja mun gane to shi ne malin ya ce haddasa abu ma'amar ƙala haddasa na abdulwarisi ƙala haddasa ni aljurairiyu ƙala haddasa na abul'ala'i ibn abdullahi an nu'aimin ibini ka'anabin sahabi ne nu'ayin ibini ka'anaf sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce a taitu a bazarrin na je wajen abuzar abuzar shi ma sahabi ne ko kaga sahabi ne ya je wajen dan uwansa sahabi falam uwa da ya je gidansa sai baya nan shi ne falan ban same shi ba da ya tambaya sai aka ce baya imra a tihi aina abu zarri ya ce sai na ce wa matarsa ina mai gidanki abu zar ƙalat sai ta ce yamta hinu saya a tika la'ana sai ta ce yamta hinu daga almihina ne yamta hinu yana cikin hidimar gida almihinatu shine aikin gida aikin cikin gida ko akwai wanda mata ke yi akwai wanda magidanta ke yi in ka ce magidanci yana aikin gida to taimakawa mata yake don al'aslu da aikin cikin gida na mata ne aikin waje kuma na mai gida ne kamar shara kamar mi wanke-wanke kaga wanda da aikin cikin gida ne to ya halatta fa miji ya tsaya taimaka ma iyalansa wannan aikin manzan Allah yana ya mutu a baya ko aka ce manzan Allah yana wanke-wanke to kai waye da ba za ka yi wanke-wanke ba eh in kai kuwa ba ka yi laihi ba sai ka ce manzan Allah ba to nan shi ma haka aka ce abuzar ta ce yana cikin aikace-aikace amma yakin za mu yi fahimta aiki ne na gida da aka sai ta ce saya a tikal ana ka yi haƙuri yanzu zai zo ya same ka ba nesa ya je ba fajalastu lahu ya ce sai na zauna ina sauraren shi faja'a wa ma'ahu ba'irani kad katsara ma bi ajizi al'akar ya ce ina nan zaune sai ga abuzar ya taho da raƙumma guda biyu wa ma'ahu ba'irani yana tare da raƙumma guda biyu kad katsara ma bi ajizi al'akar an ɗaura ɗayan da ƙugun ɗaya Kun sun haka laraba suke sai ga raƙuma sun yi layi ko ɗaya bayan ɗaya to ya ɗora ɗayan ake jikin ƙugun ɗaya akala ake ɗora ma wannan shi ma wancan ɗora bai shi kuma na yaro na gaba shi kuma mai akala na gaba yana ja kasar shi raƙumi duk inda akala ta yanayi yake bi ko har ma a tatsuniyar hausa ko an yi labarin raƙumi ne da wane ne da gahiya ne ko gahiya ta zo ta ja akala shi kuma kawai sai ya ta bi to shi haka raƙumi yake su don haka ya ɗauro akalan na bayan a jikin ƙugun na gaba sun yi layi kenan ɗaya bayan ɗaya ya ce fi uniki kulle wahidin min huma ƙirbacin sai a nan wuyan raƙumin kowanne kuma akwai ƙirba mai ƙirba shi ne salka ruwa kenan me ya je yi ruwa ya je ɗebowa amma ruwan nan a ina za a amfani da shi a cikin gida za a amfani da shi mun fahimta kaga kenan haƙƙin waye kawo ruwa gida haƙƙin mai gida ne ko ya kawo ya je ya ɗebo ko ya saya in yana da kuɗi ya ce ga yana amfani da shi amma bai dace mace ta ɗauki tulu ko ta ɗauki bokiti ta ce neman ruwa bai dace ba ba aikinta ba ne ba aikin cikin gida shi ne na mace aikin waje na mai gida ne mun fahimta ko kuma a ba yara ta azibis fiya da ake ce wannan ta azibis fiya mai dacewa ba to dan dai abuzar ai sahabi ne ko amma shi yace nemo ruwa ya latta yanzu kowa ba a ce je nemo ruwansa ko to wa alaikum salam eh mana musamman yara yan mata da dace ba ta azibin sufiyan ne haka siya saka ciki allah ya sauke <laughs> to sai ce ne fi uniki kulle wahidin min huma kirbatun fawa za a huma sun maja'a ya je sauke ruwa ya je juye sun maja'a sai ya da wajen bakonsa da ya zo fakultu ya rin nesa sai ce ya kai abuzar ma min rajulin kuntu alƙahu kana a habba ilayya luƙuyan minka ya ce to abuzar ka sani duk duniya ba wani mutum wanda nike son haɗuwa da shi kamar ka wala abgaba ilayya luƙuyan minka kuma duk duniya ba wanda nike jin haushin haɗuwa da shi kamar ka <laughs> kaga wannan diddai ne go kishiyoyin juna ne ba su haduwa amma wannan sahabin ya hada su yana son haduwa da kai ba son haduwa da kai to ya za a biyun nan su hadu ɗaya dai ko dai ana son haduwa ko kuma ba a son haduwa da to shi kenan da ya ce mashi haka ƙala sai ya ce lillahi abuka wa ma jama'a haza abu zara ya ce lillahi abuka allah ya so mahaifinka wa ma jama'a haza ya za a yi biyun nan su haɗu biyun nan ai ba su haɗuwa ka ce kada son haɗuwa da ni duk duniya ba wanda kake so ka haɗu da shi kamar ni kuma duk duniya ba wanda kake yin haɗuwa da shi kamar ni biyun nan ai ba su haɗuwa to kaga sai ya mashi bayanin yadda shi dalilin da ya sanya ya haɗa su ko to ga dalilinsa nan ƙala ya ce in ni kuntu wa'adu mawudatin fil jahiliya arhabu illa qituka an taqula la taubata laka la makhraja laka wa kuntu arju an taqula laka taubatun wa makhrajun yace abuzar abinda ya sanya na ce haka ka ganin innan kuntu auda'atu mau'udatun fil jahiliya na taɓa binne ɗiyata da ranta a jahiliya wannan wa'adul balat da suke yi wannan sahabin ya taba yi a jahiliya amma je da ɗiyarsa ya binne ta ya ce to na taɓa yin wannan abin a jahiliya arhabu illaki tuka an ta ƙula latau bata laka to tsoron da nake ji abin da ya sa ban za haɗuwa da kai na san da mun haɗu da kai kada ya cewa allah ba zai yafe min ba ba za a karɓi tubarka ba la makharaja laka kada ya cewa kai baka da wata mafita a wajen allah wa kunta arju an ta ƙula to kuma zai iya yiwa ka ce bane laka taubatun e eh, kai ana karɓar tubarka wa makarajin kana da mafita kaji da sai ya yake son haɗu da shi in ya tambaye shi an sashi ta to ana karɓar tubarka to yana son yi ce mashi haka to kuma yana gudun kar ya ce mashi ba a karɓar tubarka to yana son haɗuwa da shi ko ta wannan gefen bai son ya haɗu da shi kenan ya danganta mi zai zama amsa abuzar to sai abujar ya ce mashi kala a fil a sabta ce to kai a jahiliya kai wannan ko a musulunci na mai ce a jahiliya ne kala sai yace afallahu amma salafa Allah ya fi ma abin da ya gabata a jahiliya mun gane a tuwa haka ce mutum ko ya tuba za a kama shi da laifi mai amfanin tubai wannan mutumin da ya je ya ce in an kashe mutum 199 za a tuba da aka ce ba tuba mai yayi sai ce bari a ci gaba tun da ba tuba ai shi da ba fa'idar tuba a ce an yafa na baya in ba a yafa na baya tuba ba ta da fa'ida ke da haka ya ce a tun da dai a jahiliya kai haka an yafe maka da yawa waɗansu daga cikin sahabai sun yi irin wannan wannan su binne yaransu su nan akwai ma wani sahabi wanda Allah da ya gani sai ga ya tagumi tun da kullum banza Allah ya lura da shi kawai sai ya zauna wuri guda ya tagumi banza Allah ya kira shi ce wa kai mai matsala ka mai ke daman kullum kana tagumi sai ya ce wallahi manzan Allah jahiliya nake tunawa ya ce ka gani nan na je da hannuwa na nabin da diyata yake gaya manzan Allah ya ce shi ba baya nan aka haifi yarinya saboda kawai lokacin ya yi wata doguwar tafiya ya bar matin da ciki yana can yana ta tunanin matan nan ko ta haihu mai ta haihuwa bai dawo daga wannan doguwar tafiya ba sai lokacin yariya ta girma yana dawa gida abinda ya ce wa mata ina ke dama da zan tafi na barki da ciki ina abinda kika haifa ta ce ga yariya can na wasa kawai sai jiran shi ya shi bari su a lokacin ba sa san ɗaya mace kawai sai ce to gobe za mu tafi da ita unguwa ita uwar ta san kawai kashe ta zai amma ya ta iya haka aka taso al'adarsu ce haka so ya ɗauke ta gari ya waye suka tafi unguwa ita kuma yariya tana ta tsalle babansu ya dawo ba babansu ba kashe ta zai ya ce sai da suka tafi bayan gari kawai ya ce shi ba ma wani rami ya je ya haka ba wata tsohon rijiya ya tuna kawai je ya jefa yarinyar nan confidently kuma ya juyo zai taho gida yana ganin kamar ya sauke wani nauyi wanda aka dora masa ya juyo ce sai ya jariyar na kiran shi sai ya juya ya koma da ya koma ya leƙa ya ganta tana ta haka da hannuwa tana kiran shi sai ya koma gihe guda ya ɗauko wani katin dutse sai kawai jewa mata sai ana nan sai musulunci ya zo ya hana wannan to abin sai dinga damun shi lokacin da yake gaya wa manzan Allah wannan labarin idukar da kan shi ya ce yana ɗaga kai sai ya ga manzan Allah yana hawaye manzan Allah ce mai kai yi sa a jahiliya fi wannan amma da a musulunci ne sai an hukunta ka amma tun da a jahiliya ne shi kenan Allah ya fi maka to kaga sun yi irin wannan to shi ma wannan sahabin ya yi irin wannan to shi ne sai yake tambaya abuzar zabuzar ya ce to a tun da a jahiliya kai an yafe maka kaga wannan shi ne halin da mace take ciki musulunci ya zo ya hana yanzu musulunci ya wa mace gata ko bai mata ba to amma akwai waɗansu jahilai suna nan wanda su ba su ma san abin da musulunci ya wa mace ba sai ana ruɗa su ana ce musu musulunci ya danne wa mace 'yanci mai misali gado musulunci ya ce a ba namiji biyu a ba mace ɗaya kaji laifin musulunci amma mai wannan da'awar bai ga laifin dokar kasar amerika ba wadda ita ce mutum in zai mutu yadda ya ga dama da dukiyarsa yana ya cewa kar a ba macen komai mai laifin musulunci don ya ce a ba mace rabi to wai har a samu mata musulmai wai su suna yadda cewa wai musulunci ya zalunce su wanda idan za a bi abin gama hidindumu na mace da na namiji ai sai ya gama namiji ma an ce an bashi duka gado wallahi ba a laifi ba ko ba haka ba wai ta mace mai take da kudi eh <laughs> to ka gani amma namiji ha to yanzu misalin da malamai suke bada mutum ne ya mutu sai ya bar ɗan shi namiji guda ya bar mace guda su biyu ko sai aka ba namiji rabi aka ba shi tu aka ba mace ɗaya ba haka musulunci ya ce a rawa ba to ana nan ana nan sai macen nan ta isa aure aure za ta yi an tashi kawo sadaki wa zai kawo sadaki shi wancan mai neman ta zai kawo mata sadaki ko wa zai ba ta wurin zama wa zai ba ta abinci tana a wata hidimar da za ta yi da kuɗi babu shi kuma wannan namiji sai lokacin auren shi ya zo wa zai kai saraki <laughs> cikin bi zai ɗauka ya kai ba cikin kudin dagadar da zai ɗauka ya kai ba wa zai sai gida wa zai ba da wurin kayan sawa wa zai ci gaba da ba da abinci yau da jibi gobe da gata cikinsu kudin wa za su kare eh kudin namiji sai sun kare karkaf na mace suna nan a ci haka ne ana nan sai mijinta ya rasu ita waccan matai gidan wa za ta yi <laughs> cikin bi za a dinga bata abinci cikin wannan tudin mai laifin musulunci tudan ya ce a haka to amma sai a zo a ta wata propaganda ta shirme a cewa musulunci ya zalunci mace ya ce a bata kaso biyu wai har a sami waɗansu mata wai su musulmai ne wasu sun yadda da irin wannan abu allah ya sauki to ya ce ne ya ce za a yafe mashi ko kultu na'am ya ce afallahu amma salafa ce ya shi kenan an yafe maka to kaga yanzu sun gama gaisawa yanzu sai tun tunda bako ne ya zo sai a kawo masa abinci ko wa li'imra a tihi sai Abu Zar ya ce wa matarsa na bi amin ya ce mata to kawo mana abinci fa'abar sai ta ƙi kawowa sun ma'amara ha fa'abar ya ƙara da yin magana ya ce idan Allah ki kawo mana abinci mana ba ki ga ƙone ne ba ta ƙi kawowa hatta irtafa'at aswatuhuma ba wai sai hasti sai da suka daga murya abu zane ta ce na kewaye na ce ki kawo abinci tana cewa ba a kawowa shi ne suka ga murya ɗin <laughs> to ya za a yi mace ce ƙada sai ce i eh, fa'in na kunna la duna ma ƙada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abuzar ƙarshe ce i eh, ki da abin da za ki aiku mata ba ku la'akari da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a kanku kawai nan ya tsaya kaga yanzu me ya kamata ce mi manzo Allah ya ce gaba da buko ita ba wannan ke gabanta ba <laughs> sai shi bakon ne ya ce wai kai bi annabi ya ce gaba da su <laughs> tun da shi yana so ya karu bakon ya ce wa ma kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi hinna ce to annabi ya yi magana kansu me ya ce kala sai ya ce manzan Allah ya ce innal mar'ata hulikan min dila'in manzan Allah ce kaga mace an halicce ta ne min dila'in daga ƙashin akarkari wannan ƙashin na sama shine ne dila'in na sama ai shi ne ya fi karkacewa ko za ga ya vendin to shi aka cira na jikin annabi adam sai aka yi hawa'u da hakanin da ya ce an halicci mata daga wannan asalin halittar mace yake nufi ba waɗannan matan ba ai kamar annaba adam ne da aka ce an yi shi daga ƙasa asalin halitta kenan amma sauran mutane wanda suka zo bayan su da mai aka halice su inna ahadukum yujma'u khalquhu fi badani ummihi 40 yawman nudfa shi kaji sauran mu haka aka halice mu amma kaji an ce an yi mutum daga ƙasa to asalin halittar ake nufi da haka nan cewa an halicci mace daga wannan asalin halittar annabi hawa'u ake nufi matar annabi adam to tun da kawai haka aka yi ta wannan me yake nunawa ita mace ta yi bendin a karkace take allah ya sauwaƙi wa in naka in turid an tuki mu in sar'in taksiruwa ce idan kai biji kace ce to ka miƙar da ita karewa za ta yadda ka san wannan ƙashin bai miƙewa in ka ce sai ka miƙe shi karewa zai yi to haka ita ma mace in ka ce sai ka miƙar da ita mi zai faru karewa za ta abinda ake nufi ita mace ba za mafi yawancin lokaci ba za ta yi maka abin da yake daidai ba kamar yanzu yadda yadda ba ta abuzar an ce ta kawo abinci ta ce ba ta kawo <laughs> Allah sauke to in ba karkacewa ba kai kayi abinci ko abincin da ba wanda ka da shi an yi abincin da dan a ci ne to kawai daga a kawo ba a ji wahalar dawawa ba sai wahalar kaiwa <laughs> allah zoke haka mata suke bayan allah ne wallahi wani yaro da ya aure amma dai kada ba ba da tsoro <laughs> <laughs> a sih ku Allah sauki to ya ce ga abinda manzan Allah ya fada in ka ce za ka miƙar da ita ha? za a karya ta ko a wata ruwa ya ce wa kasuruha ha? karya ta ɗin shi ne sakinta su dole sai an yi haƙuri da su kaga yanzu abuzar da bai san wannan ba ai rikici za a yi amma shi duk na abin da ce bai ma dame shi ba kawai abin da ya ce to ai amma ku ba kwa kulawa da abin da annabi ya faɗi game da ku lokacin ta ce to wai kai bi annabi ya ce sai shi ba kwanne ba yake ce yake ce yake wai bi annabi ya ce Allah sauki sai ya ce wa in tudaruha fa inna fiha awadan wa bulgatun kaga adalci na manzan Allah kenan ya ce idan kuma ka yi haƙuri da ita ka kyale ta ka ci gaba da zama da ita manzala ce fa'in na fi ha a wadan wannan karkace dai tana nan wa bulgatun amma wani lokaci za ka iya samun biyan bukata a wurinta akalla dai a ta dawa abinci ko a <laughs> samu biyan bukata Tunda da ha'an dawa kawo wanne ne ba za a kawo misali to aka ga an samu biyan bukata amma dai akwai ɗan karkacewa da aka samu a ciki to kawai sai ya kyale ta fawallat faja'ad bi tharidatin ka annaha qadatun to da ta jahi da wanda <laughs> sai ta juya shine fawallat sai ta juya ta je inda abincin yake sai ta dauko faja'ad bi saridatin sai ta zo da abinci ka annaha qadatun sarida wani nau'in abinci ne wanda suke yi. galibi akan sanya nama cikin shi sosai shi yasa za ga shine abincin da larabawa suka fi so ko kuma ba ma wai abincin da nama yayi yawa a ciki mun gane to ana cikin service na a in aka yi abinci amma naman ya zama to yana da yawa ciki ya zama service ya za mu kira shi da hausa ke da <laughs> <laughs> sai gidan an gogo zuwa a ba da kawar da ya ce haka da <laughs> ake samun sani to <laughs> to shi ne ce ka an na annaha kudatun wannan kudatun hammam tantabara ya ce yana ganin kamar naman wanda aka sanya a cikin wannan sarrafin kamar na naman tantabara ne kudatun wani nau'i ne na tantabara to kaga yanzu ita mata ta kawo ko faƙa sai abu zar ya ce kun to kai bako ka ci abincin nan ya ce mai bismillah ka ci ya ce wala a hulan naka Fa'in nisa imun ce ba zan wahalar da kai ba ci kawai ko kuma fala a hulan naka ba zan ɓoye maka ba Fa'in nisa imun ni azumi niki to kaga ya ce mai shi azumi yake yi yanzu mai bako zai yi ai sai ci kenan ko to yana gaya mashi haka sun makama yusalli sai shi kuma ya koma gehe guda sai ya ci gaba da sallah tun ka yi bako kada ya ajiye mai abinci ka ce to ko barin ɗanyi yi na nafila nan haka ya halatta ga dalili na sun makama yusalli to sai tashi na sallah faja ala habibin ruku'a to sai Abu yana tsallon nan yana sauƙaƙa ruku'unsa shine faja ala yuhabbibur ruku'a yana sauƙaƙa ruku'unsa ma'ana bai tsawaitawa kayan sallar sahabbai wani sahabi ya ce in manzan Allah yana mana sallah idan ya ruku'u ya dago daga ruku'u ya ce wani lokaci hama sai sun manta sallah ake sai zuwa can kawai sai ajiya ce Allahu akabar sai ya ce ah ashe fa sallah ake <laughs> saboda tsayuwar da ake a wannan abdullahi dan abbas tun ma suna da sauran rai suka ga sallah ta fara canza su ba irin wannan sallar manzan Allah ke musu ba to kaga inda zai zo yanzu ya zai ce ko musamman ya je irin inda ake sallar nan wanda a cikin katsina akwai masallacin da na sani wallahi sallar in suka fara minti goma ne da isha'in da shafa'i da wutiri da ita wutar duka an gama exercise suke ba dama <laughs> to ai ni na je unguwan ne wani gida to ni ina zaune sun ji an kunna laspika sai dai kawai ji allahu akbar allahu akbar allah na ce waibe wadda ake aka ce ya sallace. ce zuwa can na ji an daina na ce wai sun gaba sallar da aka ce ya sun gaba <laughs> ce to allah sauki to kaga zuwa wannan sahabi ya zo ga wannan sallar <laughs> aida ai mamaki zai yi eh, wannan wai sallace ake a ce mai sallace can cikin bindi wata rana na je wallahi cikin azumi na ji ana wannan sallah cike za a gan shi cike za a gan shi shi ka wannan masu cewa ana karanta mu da hammata ne shi ma wallahi na ga wannan da idanuwa na aka sana wani masallaci na nan daidai tsohuwa ya kutungu kuma abinda zai baka mamaki limamin alaramma ne ya san ma da cin alkur'ani ne ma amma ni ko haka aka ce musu ake sallah da ya zo ya ce ya karanta fatiha wallahi sai ya ce mu da hammata ni allahu akbar ce to ya ce ashe dai abin nan da ake hidi a da gaske ada yi wai mu da hammata ni wai shi ne karatun sura shi <laughs> aya ce mana da? <laughs> eh <laughs> wajen yasu don ana rabban nan ya eh, ce mashi eh to ni na ji ana cewa ana haka zai to wannan da ya kamata mutum fai ya ya tabbatar saboda mutum da ya wannan don ni na san mutunan bai kamata a ce yana irin wannan sallar ba wallahi na je na ji kawai haka yake na ce to ta tabbata don raka mu da hammata ni kawai ita ce karatun sura sai a yi a ruku <laughs> eh kamar ya kabara biyu na ya ce ya Allah sai to wannan mu sai mu gode ma Allah ko ahli suna mu ƙara gode ma Allah to ce mi fa inni sun summa qama yusalli sai ya koma gefe guda ya ci gaba da sallah faj'ala yuhadhibu ruku'a sai yana sauri a cikin ruku manta falafa fa kana to bayan sai kuma ya zo ya zauna sai ya sami ce shi abuja ya karya azuminsa kenan ko kuwa kaga dai ɗayan biyu ko dai dama da ya ce yana azumi ba azumi yake ba ko kuma ya karya azuminsa eh wata irin batuwa ya zai zai ci abinci faƙultu shi ba ce sai na ce ina lillahi ta dole ce ne to ya ce na azumi ruwa za ka wasu abinci kaga dole illa lillahi ya ce makuntu a kafu an takziba ne sai shi kuma abu ya ce makuntu a kafu an takziba ne ce ba na jin tsoron ka ce na yi karya don ba ita ne ba ai dai abinda zai ce to dama da ya ce yana azumi karya yake ya abinda zai ce kenan to sai ya ce ban jin tsoron ka ce ina karya saboda ba ita ne ba mun gane to ƙali sai baƙo ya ce lillahi abuka ma ka zabtu mun zulaƙita ne ya ce allah ya ba mahaifinka lafiya ka sani ban yi karya ba tun daga lokacin da ka shigo nan har zuwa yanzu ban yi ba wata kadar da na to kaga dai abu yana buƙatar fashin baki ko kultu ya ce ba sai ya ce sai na ce mashi to kai alamtu birni annaka sa'imun ba kai ne yanzu ka ce min kana azumi ba to kuma ya za a kayo a kala bala ya ce ini eh, na ce maka ina azumi ya ce to yadda abin yake ni sumtu min hada shahari salasata ayyamin na yi azumin kwana uku a wannan wata to wanda ya azumin kwana uku a wata miyayi. ya azumin kwana talatin man a bil hasanati falahu ashru amsalha shi kaji fiqhin abuza <laughs> eh shi abinda abuza ya ce tunda ya azumi uku har wannan ranar kenan azumi yake ko ba haka ba tunda eh, yayi azumin kwana uku to kowanne daidai yake da kwana goma ka kwana talatin kenan kenan ya yi wata yana azumi kenan har wanne ranar me yake yi azumi yake amma kuma azumin da ana iya cin abinci shi ne sai ya ce inni sumtu min hada shahari salasata ayyamin na yi azumi na kwana uku a wannan watan fakutibali ajiru an rubuta min lada kwana talatin wahallaliyar da'am amma kuma ya halatta yin ci abinci fikin shi ya fito to kaji fikin abuzar a wannan hadisa to kaga ko sai ya gamsu cewa bai yi karya ba a lalle azumi yake amma kuma ya halatta yin ci abinci a ba ba tauriya fikin ne kawai to mahalli mu dai shi ne abuzar ya tashi ya yi sallah ga bakonsa yana cin abinci to ya halatta ba sharɗi ba ne ba in kayi bako sai kun ci abinci tare a kana ya bashi abincin cetowa da bismillah ni bari in yi sallah kuna ya ci tare kuma in ma kana son ya ƙoshi kai kana iya mai hikima ka yi kama kana ci amma ba ci kake ba kama hadisin baya da muka wuto ku suka kashe hitila kawai suka dinga motsa kwano shi ba koya da gehe guda kawai ya dauka ci suke ya ci abinci ya ƙoshi ya yi gori ya hamdala amma allah yana kallon su da safe ya ji wajen manzan allah kafin ma manzan allah ya faɗa mai yadda aka yi ce kai ji allah ya gan ku ya yi mamaki a watarwa ko ya yi dariya a kan abin da kuka aikata to Allah ya shirin da mu to kaga addinin musulunci har ire-iren waɗannan abubuwan in kayi bako ga yadda za ka yi masa ko ga abin da ya halatta kai ga abin da har su an kawo bayanansu to zai yi babban abu kamar abin da yake da alaka da aƙida na san annabi ko aka san san annabi a ce musulunci mai magana sama a ga ba zai yi ba inda musulunci har waɗannan abubuwan ya tattauna to ya kamata a ce irin su maulidi din nan ya tattauna su to sai bai tattauna su ba me wanda yake nuna babu su a cikin musulunci amma mutum ya ce an ce ga yadda musulmi zai shiga ban daki amma kuma yadda za a so annabi ba a faɗi yadda za a so annabi ba haka hankali ba zai ɗauki wannan ba shi ya sanya duk irin waɗannan bayanan suna nuna maka cewa ire-iren waɗannan abubuwan ba addini ba ne ba su shi ya fi zama a ala allah ya shirin da mu to za mu dakata idan allah kai mu sati mai zuwa za mu shiga kuma ladubban ciyar da iyali kaga wannan ladubban bako ne to yanzu kuma su 'yan gida su ma ana ciyar da su ko to su ma akwai ladubban su su ne inda za mu fara karatu a sati mai zuwa idan allah kai mu a kira sallah kai mu sati mai zuwa da yarda ubangiji za mu ci gaba daga inda muka sa abinda muka faɗa na daidai allah shi ba mu ladai a kuskuren mu allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki ɗaya allah ka nuna mana gasiya gasiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata wa salam akwai mai kamar ya wanda wajibinka ne ka ce da shi mm. misali ka hana kanka a kai ai abinda shi musulunci ya ce wabda abiman ta'ul kullum ababin ciyarwa ana cewa ka fara da wanda yake kusa da kai wani ne yake kusa da kai a'a wanda yake kusa da kai yawwa <laughs> da kanka ake so ka fara manzo Allah cewa yake in ka ci ka ciyar da waɗanda yake wajibi don haka a tsarin ciyarwa mutum shi kanshi zai fara ciyarwa to sannan sai iyalan shi 'ya'yansa ko matansa daga nan sai iyayen shi in ba su da shi haka tsarin ciyarwa yake a musulunci to idan mutum ya ce shi bari ya haƙura shi ya ba 'ya'yan shi ko ya ba matan shi ya haƙura in ba samu da yawa ba ba laifi wannan ba laifi haka su ma in suka tausaya ma iyaye musamman idan tsaffi ne suka ce su bari su haƙura su iyayen su ce duka shi ma babu laifi tun da kaga a wannan hadisin na mutane uku ɗin nan wanda dutse ya rufe da su ai kaga cikinsu akwai wanda in ya yaji ya samu abinci ya ce bai fara ba kowa su ya fara ba iyayen shi ya ce wata rana ya yi dare ya zo iske sun yi bacci nono ne dama ba wani abu ya samu ba da ya zo ga kwarar nono a hannun shi ga iyayen shi kwance bai iya tada su ga 'ya'yan shi su kuma suna ta jawo rigar shi a ba su a ba su ba ce ba zai ba su ba sai ya fara ba iyayen ana ciki wannan halin suka farka <clears throat> suka sha sannan ya je ba iyalan shi kaga ya fifita su a kan kan shi ma da iyalan shi to babu laifi in kuma su iyayen suka ce mu bari mu haƙura su fara ba yaran kaga ne kamar gidan bakon nan da aka zo ya ce matar akwai abinci ce duk gidan nan ba abinci sai wanda yara kaɗai za su ci kaga su sun haƙura sun ban ma yara kenan to shi ma babu laifi Kaga ne, allah ya samu dace alaikun sa'a wani misali irin labulan nan da ake sa labule eh. wani irin labule <laughs> ta a zagaye daki na sattara ke da mm. babu kyau an shayin bayani ka duba adabu zifaf na albani duk wurin da ba koha ba ce ba a yi labule almubazaranci ne amma wannan koha ce sai a sa labule wannan taga ce sai a sa labule to amma wannan bango ne ba kowa mai amfanin sa labulen nan kwalliya ku to almubazzaranci ne kowa. ka gane so babu kyau <clears throat> littafin albani adabu zifab dama ya rubuta shi ne akan abin da ya shafi aure to a ciki har yadda zai kamata a yi madakin amarya ado ya kawo bayani so cikin bayanin da ya kawo ya kawo cewa sa wannan sattara ɗin kuskure ne bai dace ba bai dace ba saboda nau'i ne na zaranci shi labule kamata a ce kofa ce aka rufe to Allah ya sa mu dace wa alaikum salam a jikin bango a'a wannan ya ta sha ban da sattara ita wannan ai bangon ake liƙa ba ko ya tsaya a matsayin kamar fenti wannan babu laifi babu laifi amma shi wannan fa an yi fentin an maye wannan abin misali sai kuma a zo a rufe Shi ne ake magana wannan bai kamata a ce ana haka ba Allah sauƙi shi al'amarin aure eh, kawai kaga waɗansu abubuwa suna ta shigowa to idan ba ya sannu ba aka ci gaba da tafiya a haka za a yi kawo matakin da ba a iya auren shi wanda zai auren su bai iyawa saboda an kawo waɗansu abubuwa kuma an biye an ce dole sai an yi su sai ya zama to ba zai iya ba kaga mutum zai zo ya aurar da ɗiya sai ga ana ta yi waɗansu abubuwa a sai wannan a sai wancan a sai wannan a sai wancan iyaye ke da musamman ba san kyale-kyale akwai auren da aka yi kwanan nan na san mace wadda ta aurar da ɗiya kuma haɗa ke bari da shi na musa addu'a to amma shi wani cikin yaran ta yake gaya mu kayan ɗakin gaba ɗaya a kano aka soye su a kano ya ce abinda aka biya naira miliyan goma sha ɗaya wallahi haka ta biya ya ce in ma ina sa rasidin zai iya kawo mu an gani na ce a ba sai ka kawo ba da aka kayan sun kai miliyan sha ɗaya kuma kai tunanin wata kwamishina ce ko wata ba ta gwamna a'a kawai samu rai ne na ce to yanzu ana wannan tsakani da allah ya za a iya aure a auren da ɗaya a ayi gidan ba ita ta kama gidan domin mutu namijin ban su faɗi sunan garin wani gari yake yanayin garin kuma suna da wannan insecurity din ta ce ita gaskiya ba za ta kai ɗiyar ta can ba ce to shi yanzu ya za a yi ce su dawa katsina su zauna sai ta kama gida ha shi kan shi gidan wajen dubu ɗari ko nawa ne na janci an kama sha wani abu dai kamar haka nan to kaga idan waɗannan abubuwan <clears throat> suke ƙara zikai abin sai shi ɗan ya zo ya ta kada ƙarora sai kowa ya biya ce haka ake so a yanzu in kowa wani kuma auren sai ya zo bai yi abin gaba akwai wani aure da na gani makamancin wannan ita ma uwa ta sai kayayyaki na fitar hankali so da aka je gidan da angon ya kama haya sai kayan suka yi kaɗan to kaga aiko ba a ce a mai da waɗansu ba to sai kawai ta ce ba angon abinda za a yi barin kama ma gida a sanya kayan nan ba su yarjejeniya cewa to in wannan shekarar ta kare ya za a yi da aka aka kama gida ƙato aka yi ta biki ana murna aka kai kaya to ana nan kasan shekara <laughs> balle a wajen agu <laughs> nan da sai shekara ta zago sai ya ce ma yare to ki ce ba hajiya <laughs> lokacin biyan kudin haya yayi a to ya zai ce a yaƙi abinda zai ce ke ko yariya ta ce ma mamata to baba ya ce holoxin biyan kudin hayan nan ya yi sai ce a daga na biya sau daya ki ce mai ya kokarta ya biya ta ta gaya mashi ce to gaskiya fi sabi ban iyawa don haka tun da ba za ta ƙara biya ba to ni zan je in kama daidai karhi na kaga bai laihinsa to a takaice wannan rikicin shi yasa auren ya mutu aka je a kwaso kaya to shi abin da ya faru da aka tattaro kayan da kujeru da garu abubuwan da ke nan din <clears throat> banda kayan kicin to ka sayar da suke tun da yanzu ta dawo gida ko ba sun lokacin da za ta ƙara aure ba a sai dai a sayar su da suka kirawo wani irin mai sayan nan don ko gadon akwai gadon da aka saya miliyan ɗaya da wani abu gado kawai da ya zo ya musu kuɗi duka ya kalli kayan nan da kujeru da kamine ne da mine ne sai ce zai ba da 800 falla ba ta nan haɗuwa ce haɗuwa ce shi mai sayan kayan shi da kai shi yake ba labari da ce to ya kai da ta haɗi da sai a to ya zai aici diki ya ce to ai kai ba wadda ta yi kaya ka ce min gado ma akwai na miliyan daya yanzu kuma ka hada da garar da kujeru da biri da ka ce 800 <laughs> ya ce min to ai ya ce min shi wannan sana'a ta su magwari ce sai saboda yanzu in yaje ya kwaso su ya ba da wannan kudin shi fa Allah kaɗai ya san lokacin da zai da ya ce sannan kuma kayan ciki akwai wanda ma expiring suke to suke expiring hannun shi ya zai to shi ma gani yake ma ya taimaka ita kuma gani <laughs> to ka gani mai ja wannan <clears throat> to wallahi iyaye abin yana yin muni kwarai da gaske akwai wanda ya aurar da ɗayan shi ya zo ya ce ne ce da allah yana so mu je a kirawo angon da amarya a yi masu hada a yi masu nasiha na ceto muka tafi da muka je ya ce to amma mu je ga kayakin da na sai mata na ce to alhaji muka yi. wallahi kayan ba hikima ciki ba hikima ciki to ai ko daki wai ita mutum ce guda daya amma daki ta a gida wajen dakuna uku ne kuma kowanne da gadon shi da komi na ɗaya da kasan dakin amaryar nan ne wai akwai blue room akwai wani red room shi wannan blue room duk kayan da ke ciki blue ne shi wai ke nuna mai yana kaga wannan kaga wannan blue room ne <laughs> shi gare yake ya kokari ni ko mai sa a nan cikin zuciya ta ma haushin abin da ke ji e kaga wasu abin da suke ni e take da ta shiga kenan ka ƙara wata tunda da an kama ɗakunan to <laughs> to kaga yanzu kaga abinda ake gudu kada aka yi wani level ni dai yanzu auren da lokacin ya zo mahaifin ya saban ya ce min wallahi bai sai komi ba a daga auren wallahi bai ya kirga su ba su irguwa moderate din ma ai moderate din ma yanzu fa in ka zaka aure da ɗaya akalla ka nemo ta miliyan uku ka aji to kai da zaka ba da daya ka nemo wannan kudi saboda Allah wa zai mutum ne zai iya wannan ne shi kuma can ango shi ma za a ce sai ya kawo bidide ya kawo lehe lehen a ce kaza a ce kaza to duk waɗannan abubuwan in suka taru da ya faru ƙasashen larabawa kenan fa aure ke wahala tsada aure ke gare su to idan ka ga mutum ya yi aure ko a saudiya wala ka tsara mashi ba ƙaramin namiji ba ne ba yawanci sai an ci bashi sai mutum ya fulani lon saboda zai yi aure to shi ya sanya sai ga auren yana musu wahala akwai wata daura da wata ba'assasa a makare daji ta shirya mana lokacin da muka je da yake yin suka sai su dan daddauko malamai haka sai a zo a yi musu daura ta yini daya a dan fa'idantar da su su riba su littafai to suka gayyace mu wata daura muka je aka yi daura ta bayan an yi daura an dan zaune ana ta dan labari haka shi babban eh, mudir na mu'assasa din kamar daraktanta ko shugabanta babban mutum ne to sai irin suna wasa da wani malami cikin malaman najeriya sai yake ce malamin yanzu kai matan ka nawa sai malamin da ya ce aini mata na hudu a balaraban nan <laughs> kamar mawulki yake sai ya ce ma wanda kusa da shi kai wa ya ce ni ma hudu to sai ya ga in ya biyo layi baki na kowa hudu ke gare sai ya shiru sai ya tsaya to sai wani wani bai ce to a doktor kai wa sai ya ce daya ce hawa hawa hawa ya za a ce ya ce ai wannan ɗayan ta saudiya daidai take da hudu kutucin najeriya <laughs> ce in ma ba ta yi ta ba to to wannan hanyar ita ake nema a hau a najeriya shi ya sanya dole ne sai hukuma ta sa ido a cikin irin waɗannan abubuwan za a ga waɗansu hukumomin kamar kwanan nan a gumel na sun yi doka sun kaye da abubuwa idan ba haka aka yi ba wallahi sai abin ya zo ya kai level ɗin da abin zai gagara shi ya sanya mana to aka ƙara dai a sauwaka yanzu akwai mutunan da na sani zai aurar da 'ya'ya uku a lokaci guda kuma kowace an sa rana guda aka sanya za a abin gaɗin nan mutunan nan har a watan da za a yi bikin ya kama ba abin da aka yi su ya rasa yadda zai yi sai ya kirawa mazajen yaran da za su auri watan ya ce to gaskiya yara kun ji halin da ake ciki ya ce ni ba zan ci bashi in maɗiya ta aure ba ba dalili tunda abin da dumu muka sa kan bancin bashi ku yi haƙuri bikin nan sai ranar da allah ya sa na samu sai maku magana sai ku zo a ɗaura aure ya ce in kuma akwai wanda zai iya haƙura in kai mai abin da allah ya sauwaƙe min faɗin alhamdu sai ɗaya ce shi ya haƙura a kawo mashi ko katiwa ce ta samu <laughs> to aka je aka dan kai mashi abin da ya samu din kaga ba a laifi ba amma wallahi yarinyar nan tana gidan shi da yan uwa kai hadda yayyan nata wanda za a ɗora musu auren tare da suka fara yi mata gugar zana da gori wallahi dole ta ce wa mijin don allah a yi in ko ba gida in an samu kayan da abu ya dole kuma haka aka yi suka je suka yi baban bayani to baba dai saboda halin da ake ciki wallahi abin da ya ishe duk wanda ya zo sai ya magana to dai mun dai shawara ta dawo dai in an samu kayan nan an maido ta to wannan wace irin al'umma ce Allah sauke Allah ya sa mana mafita halin da muke ciki na kashe-kashe da zubar da jini da satar mutane allah ta'ala ya kawo mana mafita ya fidda mu daga wannan hali da muke ciki ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali waɗanda aka sata aka shiga daji da su allah ka sanya musu mafita waɗannan yara 'yan makaranta wanda ina ji har yanzu ba a sako su ba allah ka sanya musu mafita akwai mutanen wata mota bus wanda su an sako su amma idan kaga hotunan mutanen nan wallahi za ka ga sun tagayyara matuka bai kamata a ce ɗan adam shi ya jefa ɗan uwansa ɗan adam cikin irin wannan halin ba to amma dai alhamdulillah an kubutar da su ko kuma ce an sako su to su ma waɗannan yara 'yan makaranta muna roƙon allah ta'ala ya kawo musu ƙarshen wannan jarabawa allah ya fitar da su ya maido su ga iyalansu lami lafiya haka sauran duk wanda aka kama aka tsare a daji da zimmar sai an ba da kudin fansa muna roƙon allah ta'ala ya kubutar da shi ya maido shi ga dangin salami lafiya waɗanda suke wannan ta'addanci allah muna roƙonka ka ɗauki mataki a su irin wanda ya dace da su kawai wani irin yanayi ne ita najeriya wata irin ƙasa ce kawai sai ga ana waɗansu abubuwa kamar a fim kamar a mafarki yanzu mutunan da ya zo ya ɗauki yara 'yan kankara yana nan fa yana yawon shi wai ya ji ya ce ya tuba shi kenan kuma an yahe mashi an ba shi kuɗi a lokacin da zai sako shi ƙila ba lokacin da ya je ya ce ya tuba an ƙara ba shi waɗansu kuɗin shi kenan wai yanzu shi kenan shi yanzu wai ya tuba shi kenan an yahe mashi to kaga wannan abin asi a najeriya ake wannan kuma da ya ce ya tuba a bisa wani sharaɗi ya ce ya tuba shi ya sanya duk abin da ake cewa na a zo a yi sulhu da mutanen nan shi abin da ake cewa ba wai sulhun ne da su ba a so ba a sulhun yadda ake biyowa da shi ba haka ka'idar sulhu take ba kada in ka ce za ka yi sulhu to ai mutane biyu ne za ka yi sulhu ko to yanzu nan sulhun da ake magana gaba daya da bangare guda ake magana su barayin da su ake magana amma garuruwan da suka zo suka koda shi wannan awalin wanda ya ce ya tuba din ɗan jarida ya tambaye shi mutum nawa kashe ce bai san iyaka mutanen da ya kashe ba gari nawa kona ya ce bai san ko nawa fusa kona ba to yanzu mutumin da yake ikirari cewa shi bai san adadin mutanen da ya kashe ba domin hujjar da ya kawo ce shi bindiga kawai ai harba suke to ya baka sanin bullet din wanda ya je ya samu ya mutu ko bai mutu bai ce shi bai sani ba to shi ya abin ya koma wani iri kuma kamar yadda magana ce dai ta kudi yanzu ko su waɗannan mutanen da aka suko ana cewa an ba su miliyan talatin to ƙarshe kuma abin da za a ce an fidda daga aljihun gwamnati kana iya ya wuce miliyan talatin nan kamar yadda su ma nan jihar katsina da ake zargi ana cewa an ba mutanen nan miliyan talatin amma kuma ana zargin kuɗin da aka cire sun wuce wannan adadin na miliyan talatin ko wani abu kawar haka to abin da dai ya koma wani iri shi ya dai mu ta shi talaka bai da wata mafaka in ba a wajen allah ta'ala ba da haka mu ci gaba da addu'o'i da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don halayenmu ba domin shi zaman lafiya da shi ake komai in ba zaman lafiya ba abin da yake yiwuwa ba abin da zai yiwu ibada ba wannan sai ta gagara to shi sa zaman lafiya ya fi komai Allah ka zaunar da mu lafiya ka maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta saka duka wani ilayk